evoluiu. Ritmo agressivo 150 fluiu, levando levadas que você nunca ouviu. Eu sou o Rio. Vai brisa na vibe do Kevin Cres, no tabuzão que te faz mexer. Seja no Linza, no PPG, pode começar a descer. Vai brisa na vibe do Kevin Cres, no tabuzão que te faz mexer. Seja no Linza, no PPG, pode começar a descer. A veridosa ela vem jogando, abre, fecha, clicadinho. Faça em sensualizando, eu dou aquela sardinha. A veridosa ela vem jogando, abre, fecha, clicadinho. Faça em sensualizando, eu dou aquela sardinha. Fim de semana é de lei que os cria vai ficar suave. Se nós chamar, sei que elas vêm. Trabalho de comunidade. Já avisei pro Kevin Cres. Pra soltar couro de verdade. Que se for a minha ex, hoje tem vale da gaiola. Hasta pepeca no chão se envolveu com os é certo, e a sua catucadão. Se envolveu com os é certo, e a sua catucadão. Se envolveu com os é certo, e a sua catucadão. agressivo 150 é, tá fluiu, ah. levando levadas que você nunca ouviu. Ah. Eu sou o Rio. Valoriza na vibe do Kevin Cres, no tabuzão ah. é que te faz mexer. Seja no Linza, é no PPG, pode começar a descer. Valoriza na vibe do Kevin Cres, no tabuzão que te faz mexer. Seja no Linza, no PPG, pode começar a descer. A veridosa, vem jogando, abre, fecha, clicadinho. Passando faça mim, sensualizando, eu dou aquela saladinha. A veridosa, vem jogando, abre, fecha, clicadinho. Passando faça mim, sensualizando, eu dou aquela saladinha. Fim de semana é de ler que os cria vai ficar suave. Se nós chamar, sei que elas vêm pra baile de comunidade. Já avisei pro Kevin Cres pra soltar couro de verdade. Que se for a minha ex, hoje tem baile da gaiola. Hasta pepeca no chão se envolveu com os é certo, e a sua catucadão, se envolveu com os é certo, e a sua catucadão, se envolveu com os é certo, e a sua catucadão.